bora mno. Sasa sasa hivi tumebana kwa sababu sisi, mimi kutoka kwangu hapa nilikuwa naenda muda wa saa kumi mm. Lakini sasa hivi hata tajiri akipiga simu kinabidi niende muda wa saa kumi na mbili mpaka tuitane watu wengi mm. wakuja kutoka hapa kufika machinjioni. Kwa hiyo ndio tatizo nyumbani ni kubwa mm. Mm-hmm. Yani hatuna amani mm. Yani eh, yaani tumefanana kama wali wanani wautu watu, watusi na watu na Wanyarwanda mm ndio kwa hiyo kwenye, kwenye mkoa wetu wa Kagera umebadilika mm. wakati ilikuwa nchi yetu ya ya amani. Mko wangu alikuwa amefiwa hmm? na baba yake, kwa hiyo alienda na watoto, yani siku ya kwenda na tukapata msiba. Sasa nitakachopata ndicho tutakachogawana mm. kwa sababu sina uwezo zaidi